amakuru ngira ngo ndabashikirize nayagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibarabara rya muri zone ya musaga ntirihita kuva mu gitondo cy'uno munsi aho kuri iryo barabara haraye hiciwe umukenyezi bivugwa ko yoba yaciwe umutwe hagati mu gisagara cya bujumbura naho ahahoze isoko nkuru abahora bacururiza inyuma yigyo soko igipolisi cyazindutse kihabakura ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu kirundi nayo mpejije kubabwira yuko ibarabara rya mbere muri zone ya musaga ryugarijwe kuva mu gitondo cy'uno wa mbere aho rero ku havugwa umukenyezi yaraye ahiciwe akerewe izosi kuri se kominare ya musaga ahegereye iryo barabara rya mbere naho ibibazo bikaba byagiye gutangura bitevye hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wanje Joseph Nsabe abandi avuye ku musaga Joseph bimeze gute Ego ngaho kw'ibarabara rya guhera mu gatondo gushika nko mu masaha atandatu y'umurango iryo barabara ntiryari ko rirahita hari huzuye abasirikare n'abapolisi abapolisi rero ngo bakaba bari ko barakora igikorwa cyo gusaka tugihashika nko mu masaha atatu n'inusu twashoboye kwinjira muri iryo barabara turashika indani gatoyi ariko rero abajejwe umutekano na cyane cyane abapolisi bari ko barahakorera batusabye gukinjura ko igikorwa bariko barakora cara kiraraba abapolisi atabandi cariko kiraraba cari gikorwa kiraba abajeje umutekano nako yuko atakini atabandi uh, kiraba niko guca dusubira inyuma tucaturindirira aho ibarabara rya mbere ritangurira ahegereye rise kominare yo kumusaga icatumye rero amakuru dukora muri mu bajeje intwaro ngaho oye kumusaga nuko hari umukenyezi umukenyezi yitwa Anita nibigira yaraye yishwe akaba yishwe akerewe izosi gushika rero uno munsi gushika uno mwanya rero ntibiharamenyekana habo bamwishe eh, aho twari turi ngaho rero hambavu ya lycée communale ikamyo y'igipolisi yaduciye ko yarimwo abakiri bato ah, bari bicaye yafashe inzira ija mu gisagara ca Bujumbura ntituzi aho ah, bashobora kuba babatwaye Eh, tukivuga ibijanye n'iryo sakwa riko rirabera ku ibarabara rya mbere ni uko ibikorwa byari ko birabera kuri iryo barabara vyanatumye haba akagorane gatoyi kuri lise kominare ya musaga aho ibyigwa ah, nako ibibazo byatanguye bitebye gatoyi bikaba byatanguye inyuma y'isaha zitatu z'agatondo kandi biravugwa yuko hariho n'abanyeshuri batashoboye gukora ikibazo cari gitegekanijwe uno munsi kubera ivyo bikorwa byari ko birabera kuri iryo barabara rya mbere mbega aho haba uwo mukenyezi bavuga ko yarayagandaguweho mwashoboye kuhashika ntitwashoboye kuhashika urumva nico carigigiye eh, cadutwayeyo kugira dushike ku rubuga tumenye ibyabaye tugire n'amatohoza dushobore kubaza eh, uyu muryango dushobore kubaza n'abahegereye bashobora kuba eh, bashobora kuba bafise ico bazi ku byabaye ariko ntitwashoboye kuhashika murumva yuko twagerageje kuhashika ariko abajejwe umutekano bakatubwira bati Hari ibikorwa bariko barahakorera ntiharagira yuko abamenyesha makuru n'abandi bantu bashobora kuhashika ariko rero eh, tukiri aho twari duhagaze twabonye eh, imodoka yo mwishira hamwe ry'ubumwe rya Afrika nayo yahashitse ariko ntituzi kubera tutinjiranye muri iryo barabara ntituzi yuko bo hari kintu bashobora kuba eh, baharonse Ego Joseph Sabe yabandi reka tugukengurukire nibutse abariko baratwumviriza ko Joseph Sabe yabandi avuye muri zone ya Musaga Ah, twari kumwe hano muri studio urakoze kumbure mu makuru yacu yo hanyuma turaza kuronka ibisumbi ivyo tubandanye n'ano makuru tukivuga ibikorerwa mu gisagara cya bujumbura abacururiza nyuma yaho risoko nkuru babujijwe gusubira kuhakorera abapolisi akaba aribo baguma bahacungereye mu bahakorera bemeye ko isango ryo kuri wa mbere ryatanzwe n'abarongoye igisagara cya bujumbura ryo kudasubira kuhacururiza bari barizi ariko bagasaba kwerekwa handi kugira ntibicwe n'inzara n'inkuru ya Celestin Blaise ndiho kubgaye none ko batuje kudandaza bashaka tubeho gute tuyibe dufaye nini n'akazi dufise abarapaza amazu none bazobaho gute nibatureke twihangayikira gahinda karatwishe ngaha nk'uwari warareze nk'abana batanu kandi iyi mvura yari imureze baca babona abana bagiye kubaho gute Ah, ah, twagenda kwa siyoni tukarangura utuntu tubihumbi icumi tukazanga imana igahuhezage ukaronka na bibiri by'abana byo kutudagara kuri kotebu uko ibibanza babiriha ni amahera mutari dufise wo kujya muri kotebu twashaka badufasha aho twodandariza kubera twofa n'inzara bamwe bamwe tureze imfubyi kandi nta bagabo dufise none bashaka ko tugenda gukora ubumaraya icyo nicyo twansi batuwereke baseti ni mwicare ngaha basi muze muracuruza none tuzogana muri iyo kotebu atakibanza basi dufisemo badutwaye nta muri kotebu naho batwereke ati ni mwicare ngaha naha ikibanza ni iki umukuru w'igisagara ca Bujumbura akabibutsa ko inyuma y'isoko ya Bujumbura hugaye kizira kikaziririzwa kuhakorera Fredy Mbonimpa akabasaba kujya mu yandi masoko ngo kuko hari n'abafise y'ibibanza eka ngo no kuri Kotebu hari ikibanza cyabagenewe isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye arabandanya abantu batatu bo kumutumba muhuzu muri komine n'intara ya rumonge nta wuzi ryabo haraheze indwi mu miryango yabo bavuga ko bafashwe n'igipolisi cy'uburambi mu nyuma bungururizwa ahantu hatazwi bagasaba abajejwe gukurikirana gate y'akazi na muntu kubakurikiranira babo n'inkuru tubaza Jean Pierre Misago umwigisha azwi ku izina rya nsengiyumva wo kuri sekominare muhuzu amakuru ava mu miryango yabo avuga ko bukeye kuwa mbere babagemuriye mu gasho k'igipolisi ku murago wa burambi ariko bukeye ntibahabasanze mu nyuma ngo baratoye uwitwa ninazwe mu gace k'igipolisi mu rumonge uwo nawe akaba yavuze ko atazi y'abandi babajyanye amakuru yegereye komisariya y'igipolisi mu rumonge avuga ko abo bantu batafashwe ariko bishikanye bavuye mu migwi y'abagwanyi ikorera muri burambi ubu naho ngo bari kubarizwa mu iperereza i bujumbura bamwe mu miryango yabo bahagaritswe ariko bavuga ko naho babavuga mu iperereza ibujumbura atawuzi ko ariyo bari ngo kuko atawura abakubita ijisho bagatera akamo umugwi w'igihugu ujejwe gukingira agateka kakiremwa muntu kubakurikiranira ababo ntibahungabanirizwe agateka jean Pierre misago mu rumonge radiyo y'isanganiro Urakoze Jean Pierre Misaga abanywanyi batanu ba FNL yemera gatongwasa k'uburongozi bw'iyo mugambwe bo ku mutumba Munyinya zone Mukegwa muri commune Busoni ni mu ntara ya Kirundo baraye mu gasho ka zone mukegwa nyene bafashwe bavuye gusenga bariko barihereza gakanywa mu nzu y'umwe muri bo bahagaritswe n'urongo uyu mutumba munyinya ari kumwe n'ugwaruka kure bakaba bagirizwa yuko bariko baragira inama itemewe n'amategeko nk'uko tubibwirwa n'urongo y'uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo ari kumwe na bamwe mu guharuka bo uri ku butegetsi baciye baza baca barabafata babagiriza ko ariko baragira inama itemewe n'amategeko none ubu bari hehe babajyanye eh, baraye mu gaco ka zone mutegwa ariko mu gatondo bazindutse babatwara tubona yuko ari totezo ribandanye rigirirwa abanywanyi b'umugambi w'efemeri irongoye n'umushingamateka gasoro rwasa kuko urabye no kuwa mungu w'indwi biheze naho nyene vyari vyabaye barafata abantu batatu barabagiriza ko bariko baragira inama kandi atanama bariko baragira n'abenshi rero babagiriza ko ari inama ariko ikintu bazira gusa ni uko bari mu muganga wa efuperi rongowe n'umushingamateka agatorwara n'abafatwa bose usanga atana bagirizwa bagirirwa nta ndwara n'ugirirwa kubera atana ko baba bariko barazira nta kintu na kimwe kiba kiri mu madosiye yabo nk'ubu mu kiringo amezi atatu turiko turaharura abarenga mirongo itatu na babiri bamaze gufungwa tukaba tubona yuko abafungwa cyane ari abo mugambwe fml rongowe n'umushingamateka agatorwara ego none mwoba muritura abajejwe intwaro ngo mubibabaze hari inyishu abajejwe intwaro ikintu batubwira tuvuganye bavuga ko bazotwiruka ko nta yindi nyishu ubona ko byerekana yuko usanga bafitemo uruhara kuko batubwira yuko ata burenganzira dufite bwo kuvugana mbere n'ubu hariho n'ababuzwa no gutembera ku kabari bagenda kwisororera bafite n'udufaranga twabo Oscar Nizigimana yavuganye ku telefone na Marie Ange Nzeyimana kuri ibyo twarondeye mustanteri wa commune Busoni ariko ntitwashoboye kumuronka turabandanya n'ano makuru itariki cumi na zitatu z'ukwa gatandatu n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ba nyamwema mu burundi ba nyamwema bahuriye igitega aho bagiriye hamwe urugendo rwo guhimbaza uyu munsi muyize nkengurutse arongoye ba nyamwema mu burundi amenyesha yuko icivugo cy'uyu munsi ari twiginane mu budasa muyize nkengurutse agasaba abantu bose gutahura ko nyamwema ari umuntu nk'uwundi mpereye ku kivugo cy'uno munsi kivuga giti twiginane mu budasa duharanira ukudakumirana twongera duharanira gukingira agateka kacu rero icyo dushima uno munsi uyu munsi ni intambwe kuko ntaho abagendana ubunyamwema bari bwaje mwibarabara bagaragaza umunezero ko umunsi n'uwa mbere mu Burundi byoba bikozwe gutya hanyuma ntabwo ari icyo twonegura cyane gusa ni bya bintu dusaba uwa nyuma ntaheruka kwicwa kera yishe mu kwezi kwa kabiri urumva yuko n'ubundi ntibirahera kimwe gusa umuntu kwigisha no guhoza ko hari abakiri mu buhungiro kuva mu bihumbi bibiri n'umunani nk'abo bategerezwa gusubira muhira wumva ibyo biri mu byo tunegura bategerezwa gusubira muhira kuko amaherezo yabo si mu buhungiro kuko abagenana umunyamwema abantu nk'abandi bategerezwa gukinirwa umutekano wabo bakora ibikorwa byabo bya minsi yose nk'uko bimeze isanganiro ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine turabandanya n'ano makuru twabateguriye imoteri zine zigendesha ubwato buroba amaritiro arenga ijana na mirongo irindwi ya esanse telefone ngendanwa n'amabatiri yatsa amatara nibyo byibwe abarovyi b'abarundi nk'isahindwi z'ijoro ryakeye mu kiyaga Tanganyika ahaherera ibubwari Buto Butoya arongoye ishirahamwe ry'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu Burundi bavuga ko abantu babiri bitwaje inkoho imwe bari biyoberanije aribo bakoze ubwo busuma agasaba abajejwe intwaro mu rumonge gukorana na bagenzi babo bikongo yabo basuma bajanye kugira ngo barabe ko ivyo vyibwe vyogaruka mu makuru ajanye n'indero naho abavyeyi b'abanyeshure 14 biga ku ishure ryisumbuye rya ETS Kayanza basaba ko abana babo bohabwa ikindi kibazo umwaka utoba gusa ku bana babo kuko ngo bitabavuyeko bagasaba rero ko bohabwa ikindi kibazo mu kwezi k'umunani kizonakorwa n'abanyeshuri b'abarundi bahungiye mu bihugu duhana imbibi barondeye umuyobozi w'indero mu ntara ya kayanza telefone yahamagara ariko akabura uwitaba mu onari muzagara radiyo isanganiro inkuru ya karimanzira karimanzira uno munsi adushikana mu ntara ya gitega ku ishuri ryisumbuye rya notre dame de la sagesse aho abanyeshuri ba mbere bagendana ubumuga bwo kutabona canke kutumva no kutavuga baherutse gukora ikibazo ca leta giheze igice ca mbere cy’amashuri yisumbuye ikibazo nyamukuru bavuga ko bagize ngo nikijanye n'umwanya wababanye muto akaba aherutse gukora ikibazo cyo mu mwaka w'icumi regisi bigira avuga ko muri icyo kibazo batorohewe n'ivyirwa birimwo ibicapo nk'ibiharuro reka ngo n'umwanya wari muto ku basanzwe bagendana ubwo bumuga rwanda nyamukuru nubwo nubwo tuba twashikije yuko byo gucapa cyane cyane usanga bisa nk'ibitugora hari aho umenga twayibonyemo indi rwanda nyamukuru n'umwanya twategerezwa gukora hama ibisigaye nabyo ni ikibazo cy'ibiharuro nyine kujya nyine twama tubivuga bisa n'ibitugora Emmanuel Sindayigaya ahejeje nawe umwaka w'icenda w'ishuri nshingiro akaba yarakoze icyo kibazo ingorano nyamukuru yabonye avuga ko zijyanye n'umwanya utaborohereje ingorane nini cyane nabonye nibijyanye n'umwanya je nka je nitanze ko akarorero hariho ibyigwa usanga nta presence n'urupapuro nta presence kubera umwanya uciye uhera n'ingoga no kuvuga twebwe ico twose bano kuri nuko twongerereza umwanya wo gukora kuko twese uko utubona ngaha nituri habitué kumwe mu gusoma n'ingoga twihuta uretse abo banyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona hari n'abandi kuri iryo shuri rya Lycée Notre Dame de la Sagesse y’igitega bagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga Rakoze karimanzira uno munsi Oben niyo nkuru kuri iyo nkuru wadushikanye hariya mu ntara ya Gitega ahiga abana batumva batabona canke badashobora kuvuga mwakoze mwebwe mwese mwaduteza abiri yakoze Metuse yamfashije mu buhinga bw'ivyuma mwese mugira umutaga mwiza